Гаразд, погодився я. Послухаймо і Стокгольм, і Париж, і Лондон. Ха, а Берліна вже нема у фашистів, зауважив шкідник, усміхнувшись і показавши на півтемряві свої білі зуби. Та ось зашелесіло в кущах, і шкідник вигукнув. Стій, пароль, міна. Москва. Шестеро вийшли за дерев. Я пішов їм назустріч. Піймали трьох дияволів, сказав Латиш. Ось вони, телефоністи з корпуса, який ще два дні тому стояв у Тукумсі. Ми на них хенди хоха, вони листівку показують, втрутився Август. Подивились, прочитали. Підпис маршала Говорова. Так точно, ми не брешемо. Єволь, війна капут, Гітлер капут. Навперебій та ще й дружно, що траплялося з німцями рідко, заговорили солдати-телефоністи. Гільберт наказав Кидай зброю. Не вірилося, а вірити дуже хотілося в те, що сказали німці. Може, ще раз допитаємо полонених? звернувся Латиш до мене і до Августа, який володів німецькою мовою. А втім, що гадати, розвів він руками. Біжімо до володі радиста, в нього є телефонкен. Може ж, Москва щось передає. Всі кинулись до намету, під яким стояв телефонкен, а біля нього дрімав невисокий, навіть маленький, бо зігнувся, дев'ятнадцятилітній володя. Бог ефіру у групі Балтійця. Кінчай ночувати, Володю. Ганси капітулюють. Москву давай, налаштуй нам на хвилі німецького приймача. Володя злякано підвів голову і за звичкою вхопив за автомат. Однак, почувши Москву давай, швидко з властивою тільки йому спритністю крутнув ручку настройки. Ось і Москва, урочистий, піднесений і дужий голос диктора Юрія Левітана. Ба, як слова карбує, чуєте? Перемога, кінець війні. Диктор читав наказ Верховного головнокомандуючого Йосифа Сталина. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война которую вел советский народ против немецко-фашистской армии, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Ця звістка неначе ошелешила всіх. Настала тиша. Кожен у ці секунди збирався з думками. як раптом вигук. Сій, хто йде, пароль. Віразін дойче зольдатен. Ми німецькі солдати. Пролунало відповідь. Не стріляйте. Ми не воюємо, ми йдемо в полон. Капітуляція. Ніхт шифсен. Ще і ще мов попереджаючи, гелготали солдати. Вір капітулірем. Дивись, скільки їх зібралось. вигукнув поранений Орел, звертаючись до мене. Я і Август підійшли до вартового. Біля дозорного зупинилась сотня солдатів німецької армії. Наперед вийшов оберлейтенант. Ми шукаємо полон. Слухайте мою команду.